Sura 105. الفيل Slon. Mek. Pet ajeta. بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, samilosnog. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona gospodar tvoj uradio. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Zar lukavstvo njihovo nije omeo? Wa arsala 'alayhim tayran ababil. I protiv njih jata ptica poslao. Tarmihim hijaratin min sijil. koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, فجعلهم كعصف مأكول pa ih on, kao lišće koje su crvi istočili, učinio.